السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بعد يا محمد الله تبارك وتعالى كذلك كوما سلم سلامكم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala tunaendelea na darasa la kujifundisha mambo mbalimbali yanayohusu hukumu ya yale tunayoyafanya katika hii dunia Allah subhanahu wa ta'ala katufaradhishia ibada za aina mbalimbali kadhalika kutuwekea sheria katika muamalati za aina mbalimbali kwa hiyo somo hili rafiki hili bado tuko kwenye mambo yanayohusiana na ibadati na siku ya jana tulikuwa tumeingia katika uh, ya fidia tulikuwa tunazungumzia habari za fidia mtu anapokuwa yuko katika ibada ya haji kisha akafanya moja katika yale mahudhurai ambayo ni tisa nampasa kwenye nini hayo ndio ambayo kuwa tumeanza kuzungumzia jana kwa hiyo mwisho kabisa tukazungumzia habari za kwamba mtu anapokuwa mtamattu anapokuwa anaweka nia ya nusu kiatamattu huyo ni mlazimu damu kadhalika yule aliyeingia kwa ajili ya kufanya nusu ya al-Qur'an inamlazimuna sasa hawa wawili watakapokosa damu na wakakosa uh, thamani ya damu basi watafunga siku kumi siku tatu wakati matendo ya haji yanaendelea na siku saba baada ya matendo ya haji kuisha kadhalika al-muhsan yule ambaye amezuiwa kufika maka kwa ajili ya kwenda uh, kufanya zile amali la haji huyo inabidi ahalalike kwa damu asipokuwa na damu basi atafunga siku kumi kisha atahalalikiwa na kuna baadhi ya mahdhurati ambazo tumesema zinaanguka kwa kusahau vile vile ujinga na ikra nazo ni lobsen kuvaa kifir kadhalika twibil kutumia manukato wa taghatia ra'si na kufunika kichwa na ikra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين قال المؤلف رحمه الله وكل هدي أو قرمت مساكين الحرم إلا فدية أظن ونفس ونهوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة نعم ثم قال بعد ذلك وكل هدي أو إطعام فالمساكين الحرم إلا الفتية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة وكل هدي na kila hali hali tunasema ni ile damu ambayo uh, inamlazimu yule ambaye ameingia kwenye ibada ya tamatto kadhalika ile damu ambayo inamlazimu yule ambaye ameingia kwenye ibada ya al-qiran kwa hiyo kila haji au it'ami au kulisha au it'ami au kulisha ladha alayhi it'am au kulisha falmasakin alharam basi ni kwa ajili ya maskini wa haram ile hadi na kulisha kwa yule ambaye analazimikiwa kulisha kama tulivyotangulia kueleza siku ya jana basi inakuwa kwa ajili ya maskini wa haram maskini wa haram ni wapi hapo huwa almuqim biha والمجتاز بمكة هو المقيم بها والمجتاز بمكة من حاج وغيره هو المقيم بها والمجتاز بمكة من حاج وغيره هو المقيم بها والمجتاز بمكة من حاج وغيره ممن له نصيب الزكاة ممن له نصيب الزكاة ممن له نصيب الزكاة هو المقيم بها والمجتاز بمكة من حاج وغيره ممن له نصيب الزكاه maskini wa haram huwa al-muqim anaingia yule muqim yule ambaye anaishi uh, pale maka al-muqim biha yule ambaye anaishi pale maka walmujtaz bi maka na yule anayepita maka si mkazi wa pale haishi pale lakini anapita maka min haji miongoni mwa yule ambaye ameenda kuhiji wa ghairihi na asiyokuwa haji mimman lahu nasibu zaka katika wale ambao uh, wanafungu la zaka mimman lahu katika wale ambao uh, nasibu zaka wanafungu la zaka kwa hiyo tunaposema maskini wa haram tunaposema maskini wa haram tunamkusudia yule ambaye anaishi pale haram yani makka wal mujtazu Ah, Makkah na yule ambaye anapita makka min haji miongoni mwa haji wa ghairi na kwa haji mimma lahu nasibu zakat wale ambao wanakuwa na fungu la zaka kwa hiyo hadi na kulisha basi inakuwa ni kwa ajili ya maskini wa haram illa fidyata adha isipokuwa fidia ya adha illa fidyata adha isipokuwa fidia ya adha fidia ya adha uh, kama ilikuwa halakin wa taklim wa taghfiyat ra'at hii inaitwa fidyat adha vile vitu ambavyo mtu anakuwa na kiarisho baina ya vitu vitatu baina ya kufunga siku tatu au kulisha maskini sita uh, au kuchinja mbuzi au kondoo isipokuwa vitu hivi isipokuwa vitu hivi yani halkinu wataklaim watatoa tirasin wa tibi isipokuwa vitu hivi walubsin na kuvaa makhi walubsin na kuvaa makhi yani kuvaa nguo ambazo zimetengenezwa kuandana na viungo nguo ambazo zimetengenezwa au zimeshonwa kuandana na viungo wanahuilima na mfano wa hivi na mfano wa hivi viwili haitu wujida sababuha wapi hicho chakula takitoa au wapi uh, huko kuchinja tachinja ni pale ambapo imepatikana sababu yake fahaitu wujida sababuha pale ambapo sababu yake imepatikana kwa hiyo watu wa Madina tumesema wao ah, mikati yao ni dhulhulaifa kwa hiyo pale katikati mtu kabla ya kufika maka akaja kufanya mahdhur min mahdhurati la ihram akaja kufanya moja katika vile vitu vilivyokatazwa kwa katika hivyo ambavyo tumevitaja basi kule kuchinja kwake au hicho chakula kitakuwa hiyo sehemu ambayo yeye amefanya uktub in akharahu ila makkah jaza in akharahu ila makkah jaza in akharahu ila makkah tajaz na kama atachelewesha in akharahu na kama atachelewesha na kupeleka makkah jaza inajuzu yani uh, kama ni kuchinja akachelewesha kaenda kuchinjia makkah wakafaidika maskini wa makkah inajuzu kama vile vile hicho chakula akakichelewesha badala ya ku, ya ku, ya kuwapa maskini wa lile eneo ambalo yeye amefanya hivyo akapeleka maka pia hiyo inajuzu lidhan in akharahu ila makkah tajaz ikiwa anachelewesha na kupeleka maka inajuzu ثم قال ويجزئ الصوم بكل مكان na inajuzu na kutosha funga kila sehemu inajuzu na kutosha funga kila sehemu sawa sawa atakuwa amefungia maka au amefungia sehemu nyingine isiyokuwa maka au amesubiria mpaka arudi kwao akafunga hiyo inajuzu wayutzi usomu bikulli makani na inajuzu na kutosha funga kila sehemu sasa katikati ya darasa tumekariri sana neno damu damu damu tunaposema neno damu tunakusudia kitu gani muallif anatuambia wadamu shatun au sub'u badanatin au baqara والدم اكتب اذا اطلق والدم اذا اطلق والدم اذا اطلق فهو شارع والدم اذا اطلق فهو شاة والدم اذا اطلق فهو شاة na neno damu litakapotumika bila ya kuongezewa na kitu kingine na damu itakapokuwa imetumika bila ya kuongezewa na kitu kingine basi uh, inakusudiwa shari damu uh, ina utlika pale itakapokuwa imetumika na ikawa haijaongezewa na kitu kingine cha ziada basi kinachokusudiwa ni shada mbuzi au kondoo thumma qala au subu badanatin au bakara au watu saba kushirikiana katika ngamia au katika ng'ombe au subu badana au watu saba kushirikiana uh, kwenye ngamia au bakara au ng'ombe au bakara au ng'ombe nini maana haya maneno subu badana au bakara uku wa maana subu badanatin au bakaratin wa maana subu badanatin au bakaratin wa maana subu badanatin au bakaratin ومعنى سبع بدنة أو بقرة إذا كان على سبع رجال إذا كان على سبع رجال إذا كان على سبع رجال وكلهم فعلوا محظورا وكلهم فعلوا محظورا من محظورات الإحرام وكلهم فعلوا محظورا من محظورات الإحرام وكلهم فعل محظورا من محظورات الإحرام يجوز أن يذبحوا برهة واحدة أو بقرة واحدة يجوز أن يذبحوا بردة واحدة أو بكرة واحدة يجوز أن يذبحوا بردة واحدة أو بكرة واحدة na tunaposema subu badala yani wa maana subu badala na maana ya subu badala au subu bakara yani idha kana ala sab'i rijal ikiwa iko juu ya watu saba wa kulluhum fa'alu mahdhuran min mahdhurat al-ihram na wote wakafanya eh, vile vilivyokatazwa miongoni mwa vile vilivyokatazwa katika ihram yajuzu an yadhbahu badanatan wahidatan au bakaratan wahida inajuzu wachinje ngamia mmoja au ng'ombe mmoja inajuzu wachinje ngamia mmoja au ng'ombe mmoja kwa hiyo ikiwa hawa saba wote wamefanya uh, mahdhura min mahdhurat ihram basi watashirikiana kwenye kuchinja ngamia mmoja au ng'ombe kwa hiyo tumeona kwamba ni akina nani wanastahili uh, yule mnyama ambaye aliyechinjwa au uh, wale ambao wanastahili chakula tumeona kwamba uh, kila aina ya hadhi au kulisha inakuwa kwa ajili ya maskini wa haram isipokuwa fidia ya adha na kuvaa maqit na mfano wa hivyo pale sehemu ambayo imepatikana sababu yake wa yujzi usomu bikulli makani na inajuzu funga kila sehemu wa damu ila utlika fahuwa na damu sababu kwa inatumika maana yake ni shat au sabu badana au watu saba kushirikiana kwenye ngamia au bakara au kwenye ng'ombe na قال الشيخ رحمه الله ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما, وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته مكانا طيب ويرجع في جزاء الصيد tumezungumzia بس جزاء الصيد anasema yurja'u fi jada'i sayyid ila ma qadat fihi sahaba na uh, ina rudiwa katika jazaa as-sa'id mshaeleza jana maana ya jazaa as-sa'id ila ma qadat fihi sahaba kwa yale ambayo wameyahukumu masahaba ila ma qadat fihi sahaba kwenye yale ambayo wameyahukumu masahaba الصحابه كذا masala ya jazaa usaid اكتب مثل أن النعامه فيها بدنه مثل أن النعامه فيها بدنه مثل أن النعامه فيها بدنه حكم بها عمر مثل أن النعامه فيها بدنه حكم بها عمر مثل أن النعام فيها بدل حكم بها عمر ومثل الضبع ومثل الضبع ومثل الضبع فيه شاة فيه شاة ومثل الضبع فيه شاة ولا يقضى فيها حكم جديد ولا يقضى فيها حكم جديد ولا يقضى فيها حكم جديد طيب مؤلف هذا مسمى يرجع في جزاء فعل الى ما الى ما قضت فيه الصحابه صحابه مثال يعني مثل ان النعام فيها بدل مثال يلقوا قومي uh, katika kuua kwake huyo mbuni basi inalazimika mtu kuchinja ngamia hukumu hii amehukumu nani hakama biha omar amehukumu Omar amehukumu omar wa mithlu dhaba na mfano wa fisi wa mithlu dhaba na mfano wa fisi fihi shatun mtu atakuwa uh, amechinja shahs amechinja shahs na hili aliyohukumu ni mtume sallallahu alayhi wasallam aliyohukumu hili ni mtume uh, sallallahu alayhi wasallam au mmoja katika masahaba zake mmoja katika masahaba zake na mfano wa vitu namna kama hiyo kama mfano mtu uh, akawinda swala basi atakuwa eh, ni mwenye kuchinja eh, mbuzi e, wa haka kwa yale ambayo imehukumiwa na maswahaba basi mtu atakapokuwa amewinda mmoja katika wale wanyama ambao tayari maswahaba wameshahukumu hatuwezi tena kuwaambia watu wawili waadilifu hukumuni la bali hukumu inarudi katika yale ambayo wameyahukumu maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam وفيما لم تقض فيه اي الصحابه wafima lam takdhi fihi aina sahaba na katika wale wanyama ambao masahaba hawajahukumu wafima lam takdhi fihi aina sahaba na katika wale wanyama ambao masahaba hawajahukumu yani katika viwindo ambavyo masahaba hawajahukumu ila kauli adlaini kabiraini itarudishwa kwenye kauli ya waadilifu wawili ambao wana kibra na mambo ya wanyama itarudishwa kwenye kauli ya waadilifu wawili kabiraini ambao wana hibra na mambo ya wanyama kwa hiyo ikitokea huko muhrim akaenda zake kuwinda kiwindwa ambacho maswahaba hawajatolea hukum basi uh, watakayetoa hukum ya almithli ni waadilifu wawili ambao wana hibra ambao wana utambuzi na mambo ya wanyama Situmelewa? Eh, yani ikiwa ikiwa maswahaba waje huko kwenye hivyo viwindwa basi hukum baadaye itarudi kwa kwa wawili ambao wao wana ibra na mambo ya wajana wama la mithla lahu tajibu qimatuhu makanahu na kile kisichokuwa na mfano wama la mithla lahu na kile kisichokuwa na mfano tajibu qimatuhu itawajibika kima chake tajibu kimatu italazimika kima chake yani kima tusaid bidhalika makan kima tusaid bidhalika almakan talazimika kima chake yani kima tusaid fi dhalika almakan kima tusaid fi dhalika almakan italazimika kima cha yule Eh, mnyama aliyowindwa kwenye hiyo sehemu na ndio maana mualif akasema wa la mithla lahu tajibu qimatuhu makanahu na kile kiwindwa kisichokuwa na mfano katika wale wanyama ambao wanaifugwa na watu ambao wanaliwa katika bahimatul an'am tajibu qimatuhu inawajibika kima chake makanahu aidha dhalika almakan hiyo sehemu ambayo huyo mnyama afanyeje amewindwa tumeelewana mpaka hapo kuna swali اقرأ قال الشيخ رحمه الله وحرم مطلقا قيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإبخر إلا الإبخر وفيه الجزاء وسيل حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء طيب ثم قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة لما قال وحرم مطلقا اقصد سواء للمحرم أو غير المحرم سواء للمحرم أو غير المحرم سواء للمحرم أو غير المحرم وحرم مطلقا na ni haram kwa mtu ambaye katika uh, ibada ya haji au ibada ya umra au zaidi ni muhrim au yule asiyekuwa katika hiyo ibada hiyo ndo maana ya mutlaqan yani sawa ni muhrim au ghairi ni sawa kwa yule ambaye yuko katika ihram au yule asiyokuwa katika ihram saidu harami makkah huinda viwindwa vya haramu ya makka swahili haramu ya makka uwinda katika vile viwindwa vya haramu ya makka yani madai kwamba kwenye hududi za kwenye hududi za haramu ya makka haifai mtu yoyote yule kuwinda wale wanyama wake au hata ndege pia na ndio maana ukienda kule utakuta njoo ugongo wengi wengi hakuna ambaye anashughulika nao suhuli ni kiswahili la haram chata kiswahili la haram kwa hiyo haifai uh, mtu kuwinda viwindwa vya haramu ya Makka sawa sawa huyo mtu ni muhrimu au sio muhrimu hili sehemu zilizopita tulikuwa tunazungumzia muhrim sawa lakini kwenye kwenye toilet ya haramu ya makka hapa hatuzungumzii muhrim peke yake hata sio kwa muhrim yani hata yule ambaye ameenda tu na hayu katika ibada ya haja au umra pia haifai yeye kuwinda viwindwa vya haramu ya Makka اكتب وحدود الحرم وحدود الحرم هي هي التي وضعها ابراهيم عليه السلام وحدود الحرم هي هي التي وضعها ابراهيم عليه السلام وحدود الحرم هي هي التي وضعها إبراهيم عليه السلام وتناقله الناس وتناقله الناس وحدود الحرم هي هي التي وضعها إبراهيم عليه السلام وتناقله الناس خلف عن سلفه خلفني عن سلفي وحدود الحرم هي هي التي وضعها ابراهيم وتناقله الناس خلف عن سلفي ان ميثاق الحرم حدود الحرم ميثاق الحرم هي هي التي وضعها ابراهيم ليلى ابايو ابيوك ابراهيم هي هي التي وضعها ابراهيم ليلى ابايو ابيوك ابراهيم وتناقله الناس na wakawa wananukuu watanafarahu nas wakawa wananukuu watu khalafun an salafi waliochelewa kunukuu kwa walio tangulia kwa mipaka ya haram ile yani toka imewekwa na Ibrahimu alayhi salam mpaka leo mipaka ya haram ile kwa hiyo haifai haifai sawasawa kwa ambaye yuko kwenye ihram na yule ambaye hayuko katika ihram huenda viwindwa vya makka thumma qala waqatu shajarihi na kukata miti yake wakati wa shajarihi na kukata miti yake hata shauka hata shauka wama fihi madhalla hata shauka wama fihi madhalla hatta shauka wama fihi madharra hatta shauka wama fihi madharra mpaka miba na ile ambayo ina madhara mpaka miba na ile ambayo ina madhara haifai kukata mpaka miba miti ambayo ina miba maadamu uh, imeoteshwa na Allah subhanahu wa ta'ala na iko katika hududi za haram haifai kukata hata ile miti ambayo ina madhara pia haifai kukata wahashishihi na nyati zake wahashishihi na nyati zake haifai uh, kumua nyati zake au kukata nyati zake haifai haifai nyati za haram ya makka haifai kumua au kukata illa al-idtiraf isipokuwa al-idtiraf إلا الإبتراء إسكوا الإبغض وهو نبتة طيب الرائحة وهي نبتة طيب الرائحة وهي نبتة آه، طيب الرائحة وهي الإبغض فنبتة آه، طيب الرائحة نبتة طيب الرائحة ني ني ني ني ني ni mmea ambao una harufu nzuri ni mmea ambao una harufu nzuri uko karibu na e, nyasi lakini una harufu nzuri hii wakati mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia uharamu kukata miti yake pamoja na kumoa nyasi zake mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam illa al-izkira mtume akasema illa al-izkira kwa hiyo al-izkir ikatolewa katika uharamu uktub wama zara'ahu adamiyun wama zara'ahu adamiyun وما زرعه آدمي وما زرعه آدمي ومن كسر بغير فعل آدمي ومن كسر بغير فعل آدمي ومن كسر بغير فعل آدمي فيجوز أخذه ومن كسر بغير فعل آدمي فيجوز أخذه وما زرعه آدمي ومن كسر بغير فعل آدمي فيجوز أخذه إن توقفك وحرام في ما زرعه آدمي إلى بما يضع من فن من آدم إلى مما يضع من فن binadamu ile mimba ambayo imefanywa na binadamu si haramu si haramu kuikata si haramu kuikata na ndio maana wenyewe wakati wa kutengeneza mbigi unaweza kukuta leo wamepanda mimea halafu kesho utakuta wameboa kwa nini kwa sababu wenyewe ndio wamepanda kwa hiyo mimea ambayo imepandwa na binadamu haingii katika nini katika uharamu wa man kasara bidhairi sa'i adamiyyin na kile kilichovunjika katika hiyo miti bila ya kitendo cha binadamu man kadhara bighairi fi'li adamiy na kile kilichovunjika bila ya kitendo cha binadamu fayajuzu akhdhuhu inajuzu kuchukua fayajuzu akhdhuhu inajuzu kuchukua kama vile eh, vijimimea ambavyo vimeoteshwa na Allah tabarak wa taala haifai kukata na nyasi ambazo mtotesha Allah subhanahu wa taala hazifai kuzimoa thumma qala wa fihi aljazaa na katika uh, hilo kuna jaza katika hilo kuna jaza jaza vipi uktub fi shajarati alkabirati baqara fi shajarati alkabirati baqaratu في الشجرة الكبيرة في الشجرة الكبيرة بقرة في الشجرة الكبيرة بقرة والشجرة الصغيرة شاة والشجرة الصغيرة شاة الشجرة الكبيرة بقرة والشجرة الصغيرة شاة الشجرة الكبيرة بقرة والشجرة الصغيرة شاة والعشب والعشب والحشيش والورق ولا عشب والورق قيمته ولا عشب والورق قيمته والعشب والحشيش والورق قيمته كل مت مكبوا يعني مت اكذا مت مكبوا جزاياتي ني نوم في الشجرة الكبيره بقره mtu akikata mti mkubwa jadhaa yake ni ng'ombe wa shajarati saghirati chatun na mti mdogo jadhaa yake ni nini shat mbuzi au kondoo wal usub wal hashish wal waraq nyasi na majani qimatuhu kima chake qimatuhu kima chake yani thamani yake kwenye nyasi na majani qimatuhu kima chake yani uh, itamlazimu kima cha zile nyaya eh, uh, au yale majani ambayo ameyakutisha ama ikata mti mkubwa khalasi ng'ombe mti mdogo mbuzi nyayo majani kima chake ndio tunazungumzia uh, wapi haramu ya wapi ya maka aha hapo tumezungumzia habari za za za za, za, za miti pamoja na nyasi wasaidi اكتب كالمحرم والصيد كالمحرم والصيد كالمحرم نصيد نصيد ya maka ni kama vile tulivyotanguliza kuhusiana na muhrim yani kuhusiana na muhrim vipi kwamba pale atakapokuwa winda huko mnyama basi yule mnyama akiwa na mfano itamlazimu nini mfano wake au atathaminisha mfano wa yule mnyama au atafunga uh, kila chakula cha maskini mmoja siku hiyo moja kadhalika aki mtu akiwinda kiwindo cha haram hukumu yake inakuwa kama ile ile ambayo anaifanya mkulima tumeelewana eh atakapowinda kiwindo cha maka hukumu yake ni kama vile atakavyofanya muhrim kama ilivyotangulia katika darasa eh hapo juu thumma qala wasaidu haram almadina hapa leo sema wasaidu okto ويحرم صيد حرم المدينه ويحرم صيد حرم المدينه ويحرم صيد حرم المدينه na ni haram viwindwa vya haram ya Madina ويحرم صيد حرم المدينه na ni haram viwindwa vya haram ya Madina kuna haram ya maka kuna haram ya Madina sasa kadhalika viwindwa vya haram ya Madina ni haram ni haram kadhalika waqatu shajarihi wa hashishihi لغير حاجه na vile vile kukata miti yake ni haramu wa hashishihi na kumoa nyasi zake ni haram haramu ya Madina huwinda vile viundwa vyake ni haram kukata miti yake ni haram kumoa nyasi zake ni haram anasema lakini lighairi hajati alafi wa qatabin wa nahwihima bila ya haja ya alaf chakula cha mifugo bila haja ya chakula cha mifugo yani haramu kukata tumiti ya haramu ya Madina na kadhalika kungoa nyasi zake bila haja ya chakula cha mifugo bila haja ya chakula cha mifugo wakatabi ma huwa alqatab alqatab ma yuj'alu ala dhahr alba'ir ma yuj'alu ala dhahr alba'ir ما يجعل على ظهر البعير ما يجعل على ظهر البعير ni kile ambacho kinawekwa juu ya mgongo wa ngamia yani wale ngamia ambao wanaipandwa kile ambacho kinawekwa juu yake ile inaitwa al-qatab lakini uh, inakuwa na hali ya ukubwa kidogo kwa hiyo kama mtu atakuwa amekata miti yake au kununua nyasi zake bila ya haja chakula cha mifugo wala kwa ajili ya kile ambacho wenyewe walikuwa wanaweka juu ya mgongo wa ngamia huyo mtu atakuwa amefanya jambo la haram wa nahwihima na mfano wa hivyo vitu viwili yani mfano wa ala na qatar uktub kaala fil harf kaala fil harf kaala fil harf kaala fil harf kama ilivyokuwa ala ya ya, ya kulimia ala fil harf kama ilivyokuwa ala ya kulimia basi inakuwa ni haram haram kukata mti yake haram kumwonya zaki kukua kwa haja ya chakula cha mifugo na kila ambacho kinawekwa katika mgongo wa ngamia na vile vile mfano wake kama ilivyokuwa ala ya mambo ya kilimo kulimia ni haramu lakini akasema wala jazaa na hakuna jazaa wala jazaa na hakuna jazaa yani tofauti na haramu ya wapi ya maka ama haramu ya Madina mtu akifanya hivyo anakuwa ni haramu hicho kitendo chake lakini hakuna jaza tayy amesema wa harama mutlaka ni sayyid wa harami makkah je mtu sasa amewinda kiwindwa cha haramu ya makkah nini hukumu ya kile kiwindwa kile kiwindwa hukumu yake ni maiti kile kiwindwa kile tamewinda kiwindwa cha haramu ya wapi ya makka hukumu yake ni haramu ya hukumu yake ni maiti yani hafai kuliwa yule mnyama sawa hukumu yake ni eh, maiti hmm? eh? nazungumzia nimerudi nyuma maka nazungumzia maka kiwendo chake kile mtu kiwinda hukumu yake ni ni maiti hukumu yake ni maiti hapa kiundo cha Madina uh, kuna baadhi ya walimu wanasema kwamba inajuzu kiundo cha Madina hakiwi na hukumu ya maiti bali kinafanyaje kinajuzu kinajuzu japo kufanya hicho kitendo ni haramu kufanya hicho kitendo ni haramu na paka tutakuwa tume tumetoa mzigo mzito yani mambo ya mahdhurat la ihram na mambo ya jazaa Kiswahili ndio mlango mgumu katika kitabu haji ama baada ya hapo atawe Mungu mzuri tuko tutaenda kwa rais hakuna kitu kigumu tena baada ya hakuna kitu tena baada ya hapo kuhusiana na kitabu haji pagumu palikuwa hapo na hapo lazima mfanye muraja asikee acha bila kufanya muraja mwaka atakao shika atapata shida bila kufanya muraja mwaka atakao shika tena itakuwa shida hiyo ndio sehemu ngumu kabisa katika uh, kitabu haji kama baada ya hapo ni rahisi tutazungumzia namna ya kuingia maka mtu akishaingia maka anafanya kitu gani halafu baada ya kuingia katika sifa ya haji na umra milango ambayo ni mizuri na isiyokuwa na umudhi aina yoyote ile kwa hiyo huko tutaenda kwa haraka na itakuwa kijayo insha Allah Yeah. Naam Sheikh. wanakiona zaidi cha watu wanakwenda yani yani yani wana wanakuwa wanafanywa seminar wanakuwa wanafanywa seminar japokuwa pia zile seminar ukiangalia uhalisia hazitoshi kwa sababu unaweza kukuta seminar zile zinakaa zinafanywa kwa muda wa siku tatu na siku zidi sana siku tano lakini wafikiria unamfanyia semina huyo mtu ambaye hajui chochote kile katika mambo ya kusoma yani ndio msiba mkubwa yani watu wanaenda kufanya zile ibada mtu ana elimu hata kidogo kwa bado watu wanaenda kuyavurunda tu bado watu wanaenda kufanya kuyavurunda tu lakini wana wanafanyiwa semina na kupewa maelekezo je haram la miaka hiyo ilikuwa ile hududu ya haram ina baadhi ya ile mipaka iko polini lakini sasa hivi hududi za haram maka na madina zote ni mjini tu hamna zile ardhi ni ardhi za jangwa na mvua zote azinyeshi kwa hata kuota kuota miti na kuwa shida kuota miti na ni kuota miti na ni shida naam yaani kusema sasa hivi kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani kujua. isipokuwa ukienda kule wenyewe zile hududi wameziwekea alama yaani ukipita kabisa unakwambia ah, huu ni mpaka wa haram mpaka wa haram kwa hiyo katika ile hududi zote umewekea alama hata Madina umefanya hivyo hata Madina umefanya hivyo ukipita kabisa tunaona umekuwekea vile vibao vinavyoonyesha kwamba hii ndio hudud ya haram naam aliyekuwa haji mtu amekuwa haji mbaya kwa na usalama wake lazima uliomuua haji jaji hukumu yake hukumu yake inakuwa kama vile mtu anapomuoa mtu mwingine anasimamishiwa kisasi anasimamishiwa kisasi nafikiria nini kwa kuzungumza baadhi kwa vitu haji hata <laughs> kama mnyama ama yeye atumukiwa kisasi kama vile anavyotumikiwa kisasi mtu mwingine anapokuwa na muua mtu mwingine naam mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hudud za Madina zimekuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika hili haramu ya Makka haramu yake imekuwa kubwa zaidi kuliko haramu ya ya Madina bali Makka ila ardhi bora ila haramu yake ni bora hasa kwa utendaji wa ibada kuliko haram ya Madina ijapokuwa Imam Malik anasema Madina ni bora kuliko Makka Imam Malik Imam Dani Hijra rahmatullah rahmatuhu wasi'a naam naam eneo ambalo limekatazwa watu wanajenga watu wanajenga kama kawaida yaani sehemu yani yani kule ukienda kwanza mtu yenyewe kuiona nadra kuiona hiyo mtu hiyo nadra kwa sababu ni eneo jangwa tu yaani kule kwa mwaki naweza kaisha ngoma hiyo mara moja na usione habari za za miti kabisa aslan usione usione na kama nilivyosema kwamba lazima hududi ya haram kuna majengo ila ila ila ila ila njiwa wamejaa njiwa wamejaa mpaka ile wamejaa na لا لا الاجتهاد ijtihad kwa kuwa vile huku hukumu yake inakuwa hivi na huku hukumu yake inakuwa hivi wakaleta tafsika kwamba huko pamoja na kuinda na kufanya kitu ambacho yeye amekataza kisheria basi inakuwa uh, kile alichokuinda kinakuwa ni maiti kwa nini kusema anafanya kitu ambacho si katika sheria si katika sheria huku pia si katika sheria lakini ule uzito wake huko uko chini kuliko haramu ya maka naam sasa na magari mara nyingi wanaendesha wala si wala si wale ambao katika mara nyingi yani magari yanaendeshwa na watu ambao katika kwa hiyo hiyo hakuna kitu tukio hamna kitu naam bila shaka nieleze unachosema wamekusanyika kuumba kuumba vinanda akisema wao haramu sasa haifai haifai yaani kukata ile miti moja kwa haifai jambo ambalo halifai yaani, yaani mtu akikata ukijua kwamba usitumie ukijua usitumie ukijua hiyo usitumie خيرا ان شاء الله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك